mari becek ana kiprahe oh iya coba pisae tieng ecoker ayam elok singer kula niki asline rocker mulane kula persis yo Mick Jagger ana sing persis herder penyil Iwa tau digondol kucing aku rabi lemu balak-balik ke banting koman tak pikir iku pakul ku bareng tak lesen tak tak uang gua sampah tak tak ono lalu pangkisi nanti pecok kaya putri timbang kernet ku empuk rusui kernet tak seret tak lebok no bekas ku gudeset disalib apa cek mepet atiku panas tak uber tak kena eh, kurang siji rempet aku sate anggo oleh tanding kula hati setaro sakit wis tak salib motorku miring kasih tang tang cep arek wedok yo tak piting jok tak delok iso tele-tele awak kok sino sari wong sore nopo tapi wong tak kampung metu aku digapu aku terus lerer tiba ngipi namun kenangan kecungan kula sarang boten borong kasrah Wah, bundeli. Mesti ini rak suarane ya pensiun nek. Karepku ku Ya tapi bari kok sik mundhak. Lah iya apa? Arek-arek mang latihan sida tangga. Aku wis kadung macak kaya karane wong dodol mulutan. Enggak sida lah iki sing didelok wong ngledul. Eh. Sida ngak. Sida ngelamun wedu. Wah, Oh. rek rek eh, eh wes wes eh wes anu iki gombel ah. oh pedekmu ana wong metu tabuhane gak karu-karuan oh. yo apa kon dik kakang kakang aduh adikku sing ganteng dhewe dik kon dik yo apa kabare kacang mas <laughs> kacang mas digoreng dik Ya apa sih tak rungon suaramu lantur, roto, serak-serak basah sih. Bareng kon ngidung kaya ngono mas cerek telu mate kabeh <laughs> ya mecai ae mate lang peno iku herder e. <laughs> Ojo ngono ta Dik Kartolo. Ngene kabare kraton ya apa kan? Oh, oleh pakai subuh kan alang-alang. <laughs> Lah iki aku metu saka kraton terus Kanjeng Rawa. Wah Rawa. Kanjeng Rama apa ngrasani aku? Kanjeng Rama ngrasani awakmu uga ngrasani aku. Iki dino awakmu ditutus <laughs> Aduh, iki dina awakmu diuyup. <laughs> iki dina awakmu diurut. Wah, diurut. Awakmu memang diperintah dikongkon goleki Adek Ki Bagus Slamet. Lho, sing dawuh ngono kuwi sapi. <laughs> Apa? Sing ngomong ngono kuwi ya kebo. sing sing dawuh Kanjeng Rama. Kanjeng Rama, Dik. Dinane iki aku karo jeneng Sira. Iya, iya, Dik. Dutus ngupadi adikku selamat. Heeh. Uh -uh. Selamat Darmuji apa Selamat Triadi? selamat Ki Bagus Slamet. Wah. Wow. Yudus mulai sebab adik selamat adik di polok ramak no oh. <laughs> di rabek no iki ngene ya kakang mas ki bagus oh dari oh, bagus aku bagus aku elek kakang mas kakang mas nyonge <laughs> kakang mas basman nyonge iya Ya saya nurut apa <laughs> ya. Ya iya. Lah iki dawuhe Kanjeng Rama kaya ngono. Heeh, aku ora bakal bali nang kraton. Ayo goleki adik slamet. Iki biasane dik slamet iku sabone nang endi Lho, biasane sapa nek kupang. Ono kupang-kupang sing nawake nawake manuk iku ya Kang Slamet iki. Iya, iya, iya. Mulane manuk kok digawa ngalor ngidul. Lho, manuke Slamet arep didol. Sing manuk pekutut iki. Iya iya. Lho manuk penak-penak kok didol aku kan jenomo kan duka. Wis aja ngomong iku sing penting gak goleki. Ki bagus slamet. Lah iki wis gak mulih. Wetanan apa kulonan? Eh, ayo campur gado-gado. Wis ngene Kamas Basman yo. Iya. Iya. Iya, iya, iya itu tak sing nongek Joyo. Kati. Ya, terus tadi dinane iki jenis karo karo aku diutus ngupati Adi Slamet. Iya, ya bener. Ora oleh bali yen ora ketemu karo Adi Slamet. Betul. Wis aja kesuwek. Maco. Wis aja lekrek. <laughs> Aja kesuwen. Iya, iya, iya. Saiki mlebu desa metu desa wani. Wani. Mlebu alas metu alas. Gak wani, gak wani. Gak wani. Lah wong putrane ratu kok gak wani wedi apa? Wedi macan. Macan kok dibuten? Yo macan sing galak dipangan kulo gewes entek. Sing kok enak kuwat ora macan cilik. Lho, apa dimut? oh, layang kudun gunung munggah gunung. Wani. Gunung apa ya, Kang? Gunung ireng. Gunung kuning, gunung kapang, gunung ijo, iku cap gigi. Eleh jamri kula semono. Wis saiki ayo budel. Ayo. ayo. Ayo budel kok ayo ayo. Lah ya budel. Ngene. iki ngetan apa ngulo, apa ngidul apa ngalor apa mendur apa menisor apa ngalor tenang dia itu ayo kang nek ngono kan ayo tak sih lagi awak mau iya kowe aku nomburi iya ayo hmm. wah <laughs> Seneng aku neng Taman keputran, oh tuh, <laughs> Taman Keputren. Kebarengan karo adikku si Ayu. Ya Dewi Sri Kastini. Sri Kroco Dewi Ayu Kastiniku. Lumbung. jadi ke lumbungnya pari termasuk ini anggota KUD ngono Penjenengan kok malih to Kang Mas? Duh, malih piye? kok jadake kaya Lah nggih. Aku panjenengan nika satriya bagus. Narendra. Lah iya. Lah kok malah piye? Wong oh, gak. Kuwasa aku putrane Gusti Ratu kok. Lah nggih, mestinipun satriya bagus menika nggih gagah ngaten. Ayo mosok satriya gara lembeng to. <laughs> Oleh wae. Kok ndangune lembeng sing lembeng ngono jane ngono aku. Lah kok malah kualik. Dimes, lho. <laughs> Iku gak dirabuk jenenge iku. Menawi kula panjenengan mes nggih mekar. Dimas Diajeng mas, kan lho kang Diajeng garwaku Sri Dewi Kastini Kualik menikah kang mas Dewi Sri Kastini Inje Sapa bisi itu? <laughs> Apa ngalor itu? Pengkirin kan mas mm -hmm. Penjenengan kalau mau matur menopo garwaku Iya. Kapan lah nikahan? Jange-jange kok. Oke oh, tukar cincin kok. Sampun keseso sampun nyoncrong mawon. Pancene katernyo karo seliramu senajan kowe tak bujur ora apa-apa to ora nek pawongan liya liyane kowe karo aku. Inggih menika tasih bakal to Kang Mas. Hmm, suaraku kok jarwo. Eh, kas sini. Aku mbok dengar rengel tadi, pirang-pirang dino sumer wae aku Turu gak penak mangan, gak penak gane iwak enak. Lah nggih rengang-rengang menika ora rengang. Ya pokoke nanti apa nyanyian. Menawi rengang-rengang mboten sakit, menawi gremeng sakit. <laughs> Iku jenenge wong deleming, Dik, ngono lho. Saiki wis pancene kowe karo aku gandrung ora apa-apa ya to. Kene tak bangku, tak bangku saja. Waduh, mboten mm -mm. Mas. Geni yo. Sami kalian lenggah, Bu. <laughs> Wah, sangat betonan ben aku iki. Sopo manis? Kita ning Kang Manis. Ya sliramu toh Oh, ngaten. Kaya sira manut ya Kaya teteh ngene. Jan kowe bakal tak rabas ki. Karo <laughs> aku. kule konge mampet <laughs> edan edan lah penjenengan kok wau nyengane kok gandrung apa patrol rumah saya udah sego pari aku mau bengok wis toh saiki manut jadi ya kejak rene kejak rene monggo kula kirakan kan oh menika wonten Yang kok njaba kok krungu wong kumat mang sapa suku wulune kok ora cari sing penting pokoke apik ajeng kata lho dadal mlebu takon ana sing bengok-bengok mau sapa ngene kang bas citar kok bas citar yo apa sih iki tak sawang kaya adikku Islam dih duh kakang kartolo Pangling tok karo ora paling piye macak ora karu-karuan ngono Loh, iki kakang basman lho bukan kakangmu kowe mm adikku aku paling ragil lah iki sapi dalem pejet lho kowe aja sini isinake ya iku bakal garawatku sapa dewi, dewi sri kastini putrane sapa makpuk Oh iya. Takut lah nih. Iya. Kowe cinta karo kasine. Aku pancen cinta kan. Lah tujuanmu bakal tak boyong tak rabi tak gonang, nggone kraton. Wong tak kandhani. Nang apa? Dewi Kasrini iki putrane Mendoro Nijo. <laughs> Ngerti ya? Mendo wedhus ron godhong ijo iku suket. Mendo ku wedhus. Mendo ku ron godhong apa tumon kon rabi anake wedhus? <laughs> Hah? Wong jeneng lho kan iki manungsa biasa. Sik sik gampang kan. Aku tak takon karo iki. Ya ngono sapa, Nduk? Dewi Ini kemingan sinten? Aku kakang ni Dimas Slamet. Kowe wis suntik. Loh. Wis, <laughs> lah sampun sampun diimunisasi kok. Yang tadi bojone putrane ratu kudu sehat. Lho pancen tak periksa tiap Sabtu nang posyandu. <laughs> Apa posyandu? Posyandu. Awakmu tresno karo Di Slamet. Nggih. Lah Di Slamet, aku sebalik cinta karo bojoku bakal. Padha tresnone. Ya tenang, ya mesti sowan Kanjeng Rama kok ora nemu mulih piye. <laughs> Durung wancine aku mulelek pancene wis resepi bakal tak goyang nang Kanjeng Rama. Matur wae yo, bali yo. Kang, lho, ra iso. Kang Basman karo Kang Kartola bali wae. Ra iso nek aku bali. Gusik, iki dina kowe tak goyang Muleh nang kraton. Nggih, bagi sik bali-bali ku ndelok baline, bali bandeng apa bali tahan. Menawi kula bali telor Lah. Kang Basman bali. Bali apa? Aku gak bali-bali ya. Kabeh kok jan bali. Ini gelem bali aku. Awakmu ditus nang kraton perlune ape oh. dirabek. Loh, ora iso wong rabek ku pilane dhewe. Ora manut karo wong tuwa. Muspro to. <laughs> Muspro to. Iki nek ngomong kaya drakon. Ala <laughs> ora gelem bali lah aku didukane karo Kanjeng Rama. Eh, matur bali, gak gelem bali. Matur Kang, aku mau bali. Saiki ora gelem besok ora gelem. Dipaksa lho. Loh, Kang Mas, apa? Nek kok monggo sowan mawon dateng Kinjeng Rama. Hei, <laughs> eh, Kinjeng kado. Kinjeng. Eh, Kanjeng kok kinjeng. Kanjeng. Oh, eh, Kowe kudu kan, bisa karo dislamet. Lho mboten. Ora iso. Hei. Ora iso. Hei. Ayo mengantil kene. Oh, <laughs> apa mengantil iki? Hey, eh, Memepet. Dislamet. Purba waseso disrano mbare aku. Masih purba apa ae terserah. <laughs> Waseso gak waseso apa jare aku. Aku gelem ndok kene, gak gelem ndok kene. Aku dites mbarek kanjeng <laughs> apa lo mbarek kula? Ana ratu nek mbarek eh, bareng. Ditus Kanjeng Rama awakmu kudu bali nang kraton. Saiki gak gelem besok gak gelem. Aja ngabangno kuping. Sekare pasti tak belani adikku. Aja ngabangno mata. Kenapa? Aja ngabangno dada. Kenapa? Aja ngabangno panci. Yo. Cukup ada kreditan barang toh. Ora gelem bali. Ora gelem tak petani. Loh. <laughs> Kok dipetani? Eh, bali ora? Ora gelem. Apa tak gawe? Oh, apa kuwi? Driji. <laughs> Ora bali, gak gelem. Mati lho. Ayo, ayo gontok. Iya. Iya. Thank Lama terang. Kakang Baseman. Kok kami ngoyok kan sih? Gak gelem balik. Ayo saya tak bondo nang raton. Saya kira gelem besok lah gelem. Loh, wani kau aku wani. Apa mu sih tak beda nih? Oh, kau wani. Loh, kau aku wani. Wani. Nih aku wani. Ayo. Aku wani. Wah. Wong kata perang gak jamu disik. <laughs> Dadine yo metu. Adikku Dewi Trikastini. Kados pundi sakniko Kang Mas? Larekno gamelan iki, Menika wau remipun wonten pundi? Teko kandher. Tawangane tawe tawe. Saiki kowe areh ambek aku ning Taman Keputren. Aja mikir kakangku karo Tolo karo Baseman. Ayo melaku di. Datang pundi Kang Mas? Nang Acing lan apa? Helma. Duh, lha iki adikku sampe wani karo aku. Tak yo percu em aku dadi dulur lan. Sebab apa? Wong dulur tua kok diwani karo dulur nom. Lah ngene gak tak lawan yo apa iki? Nek sampe aku iki Poncokoro karo adi Selamat lah ya Isis to <laughs> Wirang aku Dulur tua kok diwirang dulur nom Coba aku tak nepi Bek menawa nok pangsit <laughs> Bek menawa nok wangsit barang Aku kepingin nyaur wirang Karo adi ku selam Aku tak nepi Oh. <laughs> Ger, Kartolo. Kok becik? Ger. Sing tabah pikirmu, sik gak merucut-merucut omongane. Ger Kartolo, ojo sumpek-sumpek. Kok nek kepingin uripmu mulya. Anggonmu sutopo. <laughs> anggonmu topo utawa nyemeti gugur sak untara nek wis mari gugur anggonmu topo mlaku kontolo ngalor ngidul ngulon tujuanmu aja nuju negara liya-liya maneh nuju negara raja mala Lah iku kon bakal iso mbales welirange adik. Wis sakmono ae pesene Mbah. Loh, kok kaya suarane kanca dhewe. Oh, nek ono tak gugu. aku mbales wirang karo dislamet tak nang negara Rajamala bakal iso nyaur wirang karo adikmu. Bune bune. Bune. Apa? Kon bojo wis suwe kupingmu kok dublek. Apa bapakne? Ngene bune ya. Ngene aja ngene ngono wae. Ya ngono ya ngene. Wong iki kekarepane wong loro. Nganti aku dadi Prabu Agung Sapariadi. Wis gak kena diulangi mana aku lali. Sing mengkuno negara Raja Mala. Mo iki perintahe wis kok laksanake apa durung? Perintah apa, Pak Ne? Tiap-tiap malam kemis uh -uh. kon kudu mepe kasur. kok aneh? Penjaluanmu kok aneh nganehi to, Pak Ne? Loh, iki menjaga kesehatan, Bu. Ben apa? Ben ora gampang leloro kawula cilik. to? Yo. Mepe kasur. Lah kuwi. Mepe bantal. Bantal-bantal kudu diwale. Ambene ditokno tinggine digedruk. Lah. Sing barang-barang banyu menggenang. <laughs> Dilehake. Kudu dibuak sebab iku kanggo sarang nyamuk. Oh, ngono to. Barang sing mlumah kudu dikurepake. Dikurepake. Iya. dilumahake apa ngono? Bila perlu. Bila perlu ya apa sih Pak sampean repot aku ki Pak, diapi sampean ya. Rene negara iku wis makmur, kawula cilik iku wis cukup disandang dipangan. Iya. Iki kowe karo aku iki kari golek sing dipangan. Sampeyan kok male ngono cekan golek sing dipangan kabeh saben dina ya golek. Kok sampean nek sing golek mesti aku lek mlewangi golek. Ya ratu ya kudu Aku iki bar bola bali lak ya golek terus. Ya iki ana kanca kirim salam. nang awakmu kudu kok tampa. Sapa? Lontang. Ah! Mbak jangan lho. Sampe iki Pak aku ora gelem aku nek ngono Pak. Lah ya ku. apa apa? Oh, Kawula dhewe sing mati almarhum ya. Dadi do gak nae iso oleh langgung padang jembare kubure. Oh iya. Yo ora liwat awakmu tak dongakno. Ya diterima karo sisi. Ya kandungan aku ben sampean ra gimana ora ora wong urip iki antri mati iya kabeh ya ngono ah. iku wis mestine wis pestine ya saiki ngene sampean tak kandani Pak Ojo ngomongnya tak tapuk lho Pak ora ora <laughs> ngene lho Pak tak kandhani yo aku ndek bengi iki kok kaya ngimpi to Pak ngimpi to kok kaya ngimpi Oh, ngimpi. Kaya, kaya tenang, you kaya ngimpi. Iya, iya, iya, iya. Ngimpi ki omah kene ki yo, Pak ya Mm -mm. gak tau banjir. Ora tau. Iku kelebonan banyu, Nanti ngecembeng lho, Pak. Si, coba delengen genteng ana sing bocor ora? Ya wong iki kok ngomong delok genteng oh, bocor. Oh, ngipi. Bune. Apa? Awakmu aja ngugemi ipen. Ipen iku ana telu, telu macem. Telu, telu Heeh. Siti Yoni. Siti Yoni. Gondayani. Gondayani. Puspa kekir. <laughs> Puspa kekir apa sih? Maksudnya puspa tajem. Puspa tajem ta? Lah isane tajem kudu dikekir dhisik. <laughs> Oh, eh, wes masa omong-omong sampean yes, sing waras. Iku ana tamu ya. Oh, monggo. Siapa iki eh. anak? Aku Prabu Katrelono. <laughs> Oh, Gini iki Prabu traktor lho oh Prabu Katrolono Katrol oh, ngene Prabu Katrolono nganti dhuwur ngono ya di Katrol iki iki sapa kok tak abah tak beda aku ratu ratu sapa Sapariaji <laughs> Rono Kampung Rajamala Raja Mala, apa iki dadi ratu kaya kleru. Mestine ra ya Raja Molo, ngono lho. Lah ya Raja Molo? Raja Molo. Wis wis Raja Mala. <laughs> arep apa? Iki apa bener lek eh, negara Raja Molo? Wis akeh bener. Raja ratu mala penyakit. Hmm, dadi nggone penyakit iki. <laughs> Dudu nggone penyakit. Heeh. Sing penyakit jange mlebu kene mesti balik sebab iki rajane penyakit. Iki ngene. Prabu Saparyaji. Iya iya. Iki aku oleh wangsit kursimu tak silih. Hmm. Aja oleh papa, kursi cicilane durung tak wis disilih. Ora oleh, sebab iki kursi ontang antin. Sesuk aku nek wis ngedekake mebel. Kowe tak selangi kursi. Ngomong apa? Wis ngene wae, tinimbange engko bali. Iya. Kirana dengklek apa, Pak? Ora pareng bunyi. Dengklek, dengklek. Ateges ngene, keratonmu tak jaluk sebab aku dadi ratu durung duwe negara. Lho, ya apa, Pak? Oleh apa ora? Kok sugih kendel, anamu sugih sebab kon kendel. Lho. Baca diwalalane nek ngomong kuwi. Omongane ratu kok bulet. Eh, tak tolak, tak jaluk. Ora oleh. Ora oleh. Ora. Perang karo aku. Ayo, ayo karepmu. Ayo. Aduh bune. Aku dipepet nono wite cengkeh bune. Prabu Sapari. Yo. Saiki kalah opo karo aku? Yo wis aku nerima kalah. Samane gak sombet ngomong, Pak. Saiki kok kalah ngono. Biyen awakku cengkeh saiki loyo aku. saiki gende sing dadi ratu aku hmm. awakmu kudu nurut apa sing dadi perintahku yes tak sumanggakno bojomu wis pek-pek dhewe cuma aku njaluk keringetmu sak tetes lho oh, saiki gak metu mang aku mari pelayan metu mang kok ya kucul maksudnya keringet sak tetes ngene tak jaluk kowe tak utus iya iya nanggone selamat oh nanggone selamat nanggone selamat perlu jaluken sing diarani Sri Kastini. Oh, ateges dikongkon ngelamar, Nek panjangnya gak bali nggawa Sri Kastini, hmm. bakal tak percaya. Ya wis. Tak jaluk pengengesmu. <laughs> Pengestumu. Pak, eh. sama nek gak hasil nggawa Kastini, aku wae ben dimpek ambek Prabu iki ya, Pak ya. Ngono lah. Heeh. Ya bagus. Aku ini tak pe bojo? Ya iku ora kere. <laughs> Ayo, kowe kudu budal. Ya aku tak mangkat. Ora bali nggawa Dewi Sri Kastini. Eh. Budal bune. Apa? kanca akeh iki bojoku gak ana kok ana wong ngene iki sapa sampean niku sinten pak kula uwen lha <laughs> nggih sampean uwang wong napa golek sinten wong e karambol <laughs> wong e karambol jeneng sampean sapa mamu ngendi bapakmu ning ndi dulu ning ndi sapa Kulo niki baseman. Baseman apa rene? Lho, rene la opo? <laughs> Ndelek sapa? Ndelek arum, ndelek kanca-kanca. sampean lara lho mboten ana apa lara lha niku eleng damel semono ayo mulai nang ngamarta ayo sampeyan mulai nang ngamarta aku main on sampeyan apa ya sampeyan <laughs> eh, iki apa oh, lara ta mboten lara bingung bingung kok nek aku diakne oh, gendeng lha oh, iki ayo ayo nanti kon nanti kon ojo mlayu tak tututi lho ayo ayo Dewi Sri Kasini. Kados pundi Kang Mas, menapa panjenengan mboten kundur saestu? Aku ora bakal mulih merga utang ku akeh. <laughs> Piye? Kowe sanggup nyaur ora? Lho mboten, mbok bile mangke Kanjeng Rama menika duka. Eh, jelas duka wong kakangku kabeh mrene kok ora duka piye maneh. Yun, sapa gemer pekta pola harapan iki? <laughs> Kula tebih saking Raja Moloh. Sapa kula peparing asma Prabu Agung Sapariaji. Oh. Ana parigawe apa tekane awakmu nang gone iki ne? Napa leres niki dalemipun slamet dibrangus. Ki bagus oh. slamet, ki bagus slamet. Agung Pranata. Inggih. Caca bagus. Antero ning jaman ora ning liyane aku men. Inggih. Kok wonten antero napa to Kang Mas? Wis kula ngriki wau dipun utus Kartolo. Loh, badhe melamir putri panjenengan. <laughs> Kok melamir iku urung urung tak gosok kok diplamir. Menika napa nglamar? Oh, nglamar. Inggih. Eh, tak dabel basaku. Nggih, tak dabel pajekku apa? Nggih, senajan panjenengan gadel ku lho. Kula sanes putrine ning kula bakal bojone. Oh, bakal bojone. Nggih menika ingkang dipun kajengaken Kartolo. Wis saiki bali ae, ora oleh. kula pun purun... Mas Kartola panjene wong kaya ngono iku ora usah dituruti. Lho kula niki panjenengan tolak. Tak tolak kowe. Wonten kali kula. Lho aku kok monggo bering kali kula. Oh, ah, ayo, ah, ayo, ah, ayo, ah, ayo, ayo, ya. Eh, ojo beruber safari. Duh, ganti mana? Ah. Kate labrak. Dewi tak jaluk. Oh, saiki ora oleh, wis ora oleh. Sri Kadiri tak jaluk. Loh, jelas gak oleh. Ora ora. Oh, ora oleh. Sak oh. Tak belani pati, mati mergo aku. Loh, ayo maju. Ayo, ayo, ayo, Dek, kalah Dek. Aku mengkuna nggone padepokan gading putih. <laughs> eh jading putih kaya murid-murid kuki hakeh banget kaya SMA, SMP, SD, TK loh tak boleh guru lah kalian ngono kok orang-orang yang babar pisan sowan nono ing kadepan kene iki ana apa iki gak ngono apa ana sing ok apa piye iki Loh, iki rupane muridku iki sing teko iki. <laughs> Dadak kesasar nang ponten. Lawange utuh kabeh. Mengko dhisikne tak delok iki kaya <laughs> bastol. Aja ngono. Aku ape tipis. <laughs> Iki ana padepokan, Ger. Oh, iya. Batal. Sopo iki? Aku. Lho, kepethuk wong kerdil. <laughs> Kok iki rupane kok ya gendeng. <laughs> Eh, sopo gendeng? Kok goyang-goyang kok. <laughs> iya, jane. Kok sejak karo Seneng erek awane adem. Yen kaya ngono tak parasake kowe. Asale waras balik waras. Alhamdulillah. Hmm. ngaturaken sembah sungkem. Basman. Nggih. Ana widadi apa? Kula niki bingung. Nggih. Nggih. Kula niki bingung. Benun. Benun benun. Oh bingung. Oh dublek itu. Wong oh, bingung kok benun. Bingung kena apa? Lah, kula nak madosi adik kula ta. Heeh. Mm -mm. Adik kula niku melajar wong karuan kula bingung golek adik kula. Eyang oh, guru. Lho, lha niki sinten ingkang rawuh niki? Iki kaya kislamet iki. Sadaya kula matur dhateng panjenengan piyang guru kula katiwasan yang guru. Hmm. Guru ning alam nerek guru nerek. Kaya wong Katiwasan opo, Ger? Mboten saged bayar arisan. Lho. Menawi dikredit. Maksud kula niki kula niki perang kali derek kula ngoten. Terus Usono kula niki dadak ketekan siang niku lho. Jaluk calon bojo kula sing darani Dewi Sri Kastini. Kekno ae, kekno. Oh, kekno. Kok atase bojo ae lho. Oleh kok galak mumet dadakno kekno. Terus awakmu kasoran? Ha inggih, kula kasoran. Kalah. Kalah juritipun ngoten. Lah terus Basman? Lho, lho, adikku, lho kakangku. Ki bagus. kon ning kene. Kon tak golek ngendi kon? Eh? Eh? Unggul cara ndi Tak golek rono rene gak ketemu nang kene kon. Nggo kene ngono lho. Iso nduk ngene eyang ngene lho. Lah iya, rapo kan. Lah sing penting aku ape goleki adiku. Anu, Kartolo kok dhisik? He? Eh? Monggole Adi Kartala ku ana wigati apa? Lho ana perlu-perlu. Ah. <laughs> Ana perlune dhewe-dhewe wong dolur iku dolur. Nggih, dereke 3. Hmm. Engkang Bajeng niku Kang Baseman. Lah, nomor kalih niku Kang Kartola. Lah, Ki Ageng Slamet nomor 3. Oh, dadi awakmu sing nomor keri-keri. Nggih. Nek awakmu jange budal, bakal tak isani dhisik, Nger. Nggih. Sampeyan bae banyune. Sampeyan isani apa? jeding niku? <laughs> kamu ngono Mas. Cuma enggak akan Kang Basman, aku njaluk tulung karo sampean. Ono apa sih? Rene bojoku iki dijupuk wong sapa jenenge Garo. Aku njaluk tulung. Wong oh. gede dhuwur. Dadi bojo ilang. Aku mlayu saiki sampean kudu mbelani aku. Ojo kuwat. Lho lek ono as bojoku jange jenenge Dewi Sri Kasini. Ojo kuwatir, aku tak golekane aku njaluk isen-isen kok eh yang guru. Kok disengger? Sadurunge budal, kene tak langkai ping telu oh gak enak lho <laughs> manuto ta hei manuto manuto kono wedok aku lanang dilakai nah apa ora kono tapi celonoan wong oh kok sak kowe Oh, kono ninja arene. Nek menang apa njaluk kalah? Nggih, njaluk mimpang. Oh, njaluk menang. Nggih. Nek menang, <laughs> menang. Lah apa njaluk menyenyan barang iki lho. Njaluk mengap. Kok dhisik? Nek njaluk menang bakal tak iseni yo, nggih. Nggih, nggih, nggih. Eh, mengkurep. Kok dhisik? Kono kowe. Kono dene. Tadana lho ya. Lho tadana. Nggih. Tak iseni ya, Nggih. Nggih, nggih. Ayo, kene. Nggih, sampun. Apa sik mau? Ngawas. Kok ngawas? Tak durunge budal. Isen-isen iku mau ati-ati, Nggih. Nggih, nggih. Ngene kowe ngerti. Napa? Kaya mangan jejak. Oke. Oh, tak jarang deh aku. Menawi ngaten. Nggih. Eh, oh, gotok ajar ngoten. Wis, ati-ati ya, nggih, yo. Nyuwun pamit, Bu. Iya, menawa nang, Nger Sampun. Si, tak tinggal iki, Monggo-monggo, Kang. Saiki ngene, Nger Dos pundi? Awakmu wis gak usah ngetutno lakune Baston. Loh, apa menika derek kula mbok menawi kawan kejurutipun kula badhe mbelani. Wis gak usah, sing ana awakmu enak mburi ambek aku. Lah napa? Ayo tak dusi. Wah. Wow. <laughs> Iya nek gak sing nyocok. Aku njaluk kanca ya kanca sapa? Iki panjake ya wis tanggapan kabeh. Waris. Lho kok ana tekek. <laughs> Monggo. aku keblek. kok tibae salah jeneng keblek. Wong ratu kok tekek. aku ratu Prabu Katro Lelono. Oh Prabu Katro, oh iki sing anak proyek Iya aku golongane bego. Kini tak serok tak uncalno. Ngerti? Bojomu iku lak bakal. Bakal bojoku. Bakal dadi bakal burung. Selamat iya. Durung mesti nek dadi. Apa awakmu ketemu? Selamat saiki wis mati. <laughs> materi jadi kang mas kang mas selamat wis mantri <laughs> mantri wis mati aja mbok pikiri sing ono pikirono lah sing ono sapa nah sapa neh <laughs> iki iki aku landine waktu iku sopo sing tak kon lamar ini Prabu Sapari ditolak nanging bareng Poncokoro sapari kalah aku sing maju bojomu wis minggat saka kraton Rajamala. Aku sing dadi ratu saiki. Lah saiki tekamu rene awak oh, apa? Awakmu dadi bojoku. Hah? Awakmu kudu mendampingi aku. <laughs> Jadi karepmu iki aku arep mbok pek bendoyo. Unang keliru cah edan aku. <laughs> Bojone ratu kok ora karo karuan. Aku ratu digdaya kuwasa. Aja mbantah aku do gelem dadi bojoku. Aku dibacok ndelok dibedil mesin. Nek dicuki bantal ngorok. <laughs> Wis kalau kok kajala <laughs> kondang kami suruh. kondang kanisul kondang kami siwur kondang kasuwur kondang kami suwur aku iso mumbul. Ah. Oh, tibake sakti iso mumbul. Tapi rasa mudun. Kok <laughs> golek ando. Tapi lek pegel mudun. <laughs> Ratu sakti tenang. Aku iso mlebu njero botol. Tapi gak iso metu. Oh, wingi metu titik. <laughs> Iya lah, wong lawange dibuka titik. aku ganteng gagah, dunyaku akeh. Kadik yo ratu pisan, kurangane apa? Njaluk apa? Duwe apa Prabu Katrol? kok katrol ulis <laughs> jadi mau prabu katrol aku ndueku bemu rodo telu si ono <laughs> krolet si ono tergandeng ono bisa jauh pamer dunyamu tekamu rene ki arpen jaluk aku tau manut karo aku mo yang ora manut bakal tak tadek nesinden mudun derajatmu Aku jane ya seneng sinden iki soalé kerep oleh sandingan. Yo, lan sindenmu iku wangsalamu mung eman eman, eman eman opo sing diklumpukno. Eh? Oh, ayo manut cara emas ya. Sopo manes kaya siro Loh, ini gandrung lah Kowe kaya Pecoh <laughs> rusak gamelan iki. <laughs> Iki yoga ta pande. Treng treng treng treng brek. Wah, Pak Lurah syukur lenger-lenger. Tresna kumbo imbang ono. Panjalomu. Atuh dong dong dong glang. Iki ratu gandrung. Ratu gandrung pemagang. Pemagang yo gandrung. Aku suka jok kuat. tau tau tau tau geluk ya mulane aja ngubrae wis ta aja mepet nang salon ya sing tak jaluk ya nurut iya kowe gawe grane ati iki terus to iki mah iki mau ukarane kedawan. Yang ragalam. kerjaannya kaya gremut Mulane anggonmu gandreng kok kaya grabak. Iya, lagi catatannya kok cilik-cilik. Iki sing sepisanan urung tepak Iya, ping pindu tambah nemen. Panjang ya, yang nembang-nembang Jawa aku kurang iso, yang ngitung panjang iso. Tapi nek belajar ini ada api E, B E ada bon-bona. Mm. Iki mang suku wulune mbok cocok mbok ora cuma ana sing kedawan kedebel. <laughs> Tahu ora apa-apa. Sing baku sedang dadi bojoku. Mas, yo terus terusake lho. Ya ora gem dadi bojoku gong tak ringkes sak gong mulih. <laughs> Mbak kula mulih, apa Mbak Sewani pisan? Ngene, perkara sewan wis tak kontani. Nek ku dadi garwaku aja aja kuatir. Apa kepengin penyanyi? Opo tadi sindan Opo tadi kentrung? Opo tadi laruk? Opo tadi... Manut! Ora Ojo meringis wong. Aku aku si karo kang mas. Ojo meringis wong tanpa sesium. Sapa yang dua sesium? Buto. Aku iso kasar, ura kasar ya iso. Coba nek ngalus. Sopo jen. Manut! ora matek pateni kok. Sik sik. Apa lakoni? Tak sawang ana satya kok gedhe dhuwur kaya londo kecemplung til. Kok mlebu nang kraton raja mulih ana panggil gawe apa? Kok ngomong nang lendur kok niku. Lek ngomong metu teko irunge. Sopo iki? Tak perlu takon akeh-akeh. Nek durung kenal, kenalno. Hah? Yo aku iki sing jarane Basman. Iya. Basman. Basman. Ah, hai, ah, hai, tuflek. Oh, sing wong jenenge Basman ya awakmu gitu. Ah, ah, iya aku. Aku Prabu Katrolono. Aku sing nguasai Kraton Rajamala. Mlebu tanpa pamit. Ono apa? Ngerti ya? Karo ku takon takon iku. Kok iso mlebu tanpa pamit? Aduh. Aku. Aja muni samit, samit iku mertuane Sapari. Iki dino wis tak nyati tak kajati Dewi Sri Kastini ape tak jaluk. Lho guys, tak jaluk guys. Tak jaluk. Jadi iso maten aku, iso dadi bojomu. Lho tenang. Ayo wani karo aku. Apa aku tak beda? Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo, tambah tone tak peteng. Waduh, dikempit kok gak adus iki rasane. Ayo. Tambah to, sumbar kok. mambu kecil. Eh, sumbar. Kang, lho. Sapa kon? Kang Bajul. Loh, wes. Lho, Iki karambol. Kan, waduh, tak golek nang ndi aku dadi ratu, kan Loh, Iya aku, Dek. Aku adimu, Kang. Iya, iya. Tapi sapa iki bojoku dhewe sing kastini? Kok kuwatir kok. Lho, ya apa? Ya apa? Kepethuk, kepethuk. Sukses. Nah, ngene. Sik, Latihan iki wis tepak. Ya, ya, Critane wis tepak, kari omonge gak karo-karuan. Lah iya, iya. Ya lek ana keliru njaluk sepuro wong latihan. Latihan kok. Mene latihan sing tepak kawitan di kelompok nanti ngadepi tanggapan. tanggapane ana Amerika seringet eh. Ono Amerika Serikat eh, terus pindah nang Inggris gang telu. bojo wis suwe kupingmu kok jublek. Apa bapakne? Ngene ibune ya. Ngene aja ngene ngono wae. Ya ngono ya ngene. Wong iki kekarepane wong loro. Nganti aku dadi Prabu Agung Sapariyadi. Sapa? Sapa? Wis gak kena diulangi maneh aku lali. Sing mengku nok negara Ojo mala mok iki perintahe wis kok laksanakake apa durung perintah apa Pak ne tiap-tiap malam kemis uh -uh. kon kudu mepe kasur <laughs> kok aneh penjalu anu kok aneh nganehi to Pak ne lho iki menjaga kesehatan Bu ben apa ben ora gampang leloro kawula cilik kok ya to yo mepe Lah kuwi. bantal. Bantal-bantal kudu diwale. ditokno tinggine digedrup Lah. Sing barang-barang banyu menggenang. <laughs> Dilehake. Kudu dibuak sebab iku kanggo sarang nyamuk. Oh, ngono Barang toh. sing mlumah kudu dikurepake. Iya. di rumah dilumahake apa ngono? Bila perlu. Bila perlu. apa sih Pak sampean ku repot aku ki Pak diapi-api sampean ya. Rene negara itu wis makmur, kawula cilik iku wis cukup disandang dipangan. Iya. Iki kowe karo aku iki kari golek sing dipangan. <laughs> sampean kok ana sih golek sing dipangan kabeh saben ya golek. Kok sampean nek sing golek mesti aku yang golek. Ya ratu ya kudu ngene. Aku bar bola-bali nak ya golek terus. Ya iki ana kanca kirim salam nang awakmu kudu kok tampa. Sapa? Lontang. <laughs> ngono. Sampe iki sak ngono aku ora gelem aku nek ngono, Pak. Lah ya ku. Apa apa? Oh, Kawula dhewe sing mati almarhum ah, ya. Dadi uh dongak naik iso oleh langgung padang jembar kubure. Oh iya. Ora liwat awakmu tak dongakno ya diterima karo sisi. <laughs> Ya jamono lah sampean apa yo karo dongakno aku ben sampean rabi maneh. Ora ora wong urip iki antri mati. Iya kabeh ya ngono. Iku wis mestine, wis pestine ya. Saya ya. ingin sama tak kandani pak Ojo ngomongnya tak tapuk lho pak Orang-orang <laughs> Ini lho pak tak kandani yuk Aku ndek bengi iki kok kaya ngimpi to, Pak. Ngimpi to kaya. Ngimpi. <laughs> Oh, ngimpi. Kaya kaya tenan, ngimpi kaya ngimpi. Iya, iya, piye-piye. Ngimpi ki omah kene iki yo, Pak yo. Mm Saya gak tau banjir. Ora tau Iku plebonan banyu nganti ngecembeng lho, Pak. Si, coba delengen gentenge ana sing bocor ora. Lawang <laughs> kan delok kenceng foto. Oh, oh ngipi. Bune. Apa? Awakmu aja ngugemi ipen. Ipen iku ana telu, telu macem. Telu, telu Heeh. Siti Yoni. Siti Yani. Gondo Yoni. Gondo Yani. Puspa kekir. <laughs> Puspa kekir ya apa sih? Maksudnya puspa tajem Puspa tajem ta? Lah isane tajam kudu dikekir dhisik. Heeh. <laughs> Oh, wis pas omong-omong sampean sing waras. Iki ana tamu Oh, monggo. Sapa kene Aku Prabu Katrol Katrelono. Oh, dene? Sapa, Pak? Iki Prabu Traktor. Loh. Oh. Prabu Katrelono. Katrol. Ngene Prabu Katrolana nganti dhuwur ngono ya. Di katrol iki. Iki sapa kok tak abat-abetno kap. Aku ratu. Ratu sapa? Sapariaji. Rono. Kampung Rajamala. Kok Kampung Rajamala? Kowe iki dadi ratu kaya ya kleru. Mesthine ra ya Rajamala ngono lho. Ha ya Rajamala. Rajamala. Wis wis. Rajamala. <laughs> Konten arep apa? Iki apa bener lek eh, negara raja mala? Wis akeh bener. Raja ratu mala penyakit. Hmm, dadi <laughs> nggone penyakit iki. <laughs> Dudu penyakit. Heeh. Sing penyakit jange mlebu kene mesti balik sebab iki srajane penyakit. Iki ngene. Prabu Saparyat Iya, iya. Iki aku oleh wangsit kursimu tak silih. tangane durung tak wis diselek. Ora oleh, sebab iki kursi ontang anting. Sesuk aku nek wis ngetekake mebel. <laughs> Kowe tak selangi kursi. Ngomong opo iki? Wis ngene wae, tinimbange engko bali. Iya. Sinana dengklek apa, Pak? Ora pareng bune. Dengklek, dengklek. Ateges kene, keratonmu tak jaluk sebab aku dadi ratu durung duwe negara. Ya apa, Pak? Ola ora? Kok sugi kendel, anamu sugi sebab kon kendel. Lho. Bahasa dialek ngomong kuwi. ratu kok mbulet eh tak tolak, tak jaluk. Ora oleh, ora oleh, ora. Perang kalau aku. Ayo, ayo karepmu. Ayo. ayo ayo ayo ya ayo Bune. Aduh Bune. Aku dipepet nono wite cengkeh Bune. <laughs> Rabu Sapari. Yo, saiki kalah opo ora karo? Ya wis aku nrimo kalah. Samane gak sombet omong, Pak, saiki kok kalah ngono. Biyen awakku kenceng saiki loyo aku. Saiki gendhe sing dadi ratu aku. Hmm. Awakmu kudu nurut apa sing dadi perintahku. Wis tak sumanggakno. Bojomu wis pek-pek dhewe. Cuma aku njaluk keringetmu sak tetes. Loh, saiki gak metu. <laughs> Mang aku mari pelayan metu, Mang. kok ya kucul maksudnya keringet tak tetes ini tak jaluk kue tak utus iya iya nanggone selamat oh nanggone selamat nanggone selamat perlu jaluan sing diarani Sri Kastini oh ateket ah, dikongon ngelamar nek panjane gak bali gak Sri Kastini hmm. bakal tak percaya iya wis tak jaluk pengesmu. <laughs> pengesmu eh. sama gak hasil nggawa kasini, aku wae ben dipek ambek Prabu iki ya, Pak ya. Ngono ta? Iya bagus. Aku ndi tak pek bojo? Ya iku, ora kere. Ayo, kowe kudu mulih. Ya aku tak mangkat. Ora bali nggawa Dewi Sri Kastini. Mati. Budal bune. Apa? Pangestan pangestan. aku nek ngomong ini korup. Kocok. Eh, iki bojoku gak ana kok ana wong ngene iki sapa? Saman iku sinten, Pak? Kula kuwe. Lah nggih sampean uwang wong napa? Goleki sinten? Wong karambol. Wong karambol. Jeneng sampean sapa? Mamu ngendi? Bapakmu ning ndi? Bapakmu ning ndi? Sampean sapa? Kula iki basen man. apa rene? Lho, rene la opo? Ndelek sapa? <laughs> Ndelek arum, ndelek kanca-kanca. Lho sampeyan iki sajane kene napa sih lara kok? Lho, mboten ana apa lara? Lah niku. Elem damel semono ayo mulai nang ngamarta ayo. Sampeyan mulai nang ngamartaku. Ya main maon. Gendeng apa eh, Sampeyan iki apa? Oh, lara ta? Mboten lara, bingung. Bingung, bingung aku diakti oh, gendeng. Lah iki ayo, ayo nanti kok, nanti kok. Ojo mlayu tak tututi lho, tak tututi lho. Ayo, ayo, ayo. ora bakal mulai merga utangku akeh. Piye? Wis sanggup nyaur ora? Lho mboten, mbok pilih mangke Kanjeng Rama menika duka. Eh, jelas duka wong kakangku kabeh mrene kok ora duka piye maneh. Yun, sapa gemer pek tampil harapan iki? <laughs> Kula tebe saking Raja Moloh. Sapa kula peparing asma? Prabu Agung Sapariaji. wah oh. ana parigawe apa tekaning awakmu nang gone kene napa leres niki dalemipun selamat dibrangus <laughs> ki bagus oh, selamat ki bagus selamat Agung Pranata inggih bagus Antero ning jaman ora ning liyane aku inggih kok wonten antero napa to Kang Mas kula ngriki wau dipun utus Kartolo duh badhe melamir putri panjenengan <laughs> kok melamir iku urung urung tak gosok kok diplamir. Menika napa nglamar? Oh nglamar. Inggih. Eh tak jabel basaku. Nggih, tak jabel pajekku apa? Nggih, senajan panjenengan gadel ku lho. Kula sanes putri ning kula bakal bojone. Oh, bakal bojone. Nggih menika ingkang dipun kajengaken Kartolo. Wis saiki bali ae. Ora oleh. Kula purun. Mas ku Kartolo panjenengan wong kaya ngono iku ora usah dituruti. Lho, kula niki panjenengan tolak. Tak tolak kowe. Wonten kali kula. Lho, aku kok monggo pring kali kula. Oh, ayo. Ah, ayo. Ayo. Ayo. Ya. Eh. Aja beruber safari. Duh. Ganti maneh. Kateng labrak. Dewi tak jaluk. Oh, saiki ora oleh, wis ora oleh. Trikadine tak jaluk. Duh, jelas gak oleh. Ora ora. Oh, ora oleh. Sakarepmu. Tak belani pati, mati mergo aku. Loh, ayo. eh jading putih kaya murid-murid kuki akeh banget kaya SMA, SMP, SD, TK loh, tak boleh guru lah ambulian ngono kok orang-orang yang babat pisan sowan nono yang kadepan kene iki ono apa iki gak ngono apa ono sing ok nama apa piye iki loh iki rupane muridku iki sing teko iki <laughs> dadak kesasar nang ponten <laughs> lawange tutup kabeh mangko dicekne tak delok iki koyo batol aja ngono aku ape tipis <laughs> iki ono padepokan ger oh iya batol sapa nyeluk iki aku lho kepethuk wong kerdel eh? Sapa gendeng? <laughs> <laughs> Kok guyang-guyung kok? Iya, jane. Kok sepi karo biasae. Eh? Senenge rek awane adem. <laughs> Yen kaya ngono tak parasake kowe. Asale waras balik paras. Alhamdulillah. Hmm. ngaturaken sembah sungkem. Basman. Nggih. Ana widadi apa? Kula niki bingung. Nggih. Nggih. Kula niki bingung. Benon. Benon benon. Oh bingung. Oh dublek itu. Wong bingung kok benon. Bingung kena apa? Lah, kula nak madosi adik kula ta. Heeh. Mm -mm. Adik kula niku melajar wong karuan kula bingung golek adik kula. Eyang guru. Lho, lan iki sinten enang rawon iki? Iki kaya kisah mati iki. Sak dereng kula matur dhateng panjenengan Piang Guru kula kasiwasan Yang Guru. Turun <laughs> ning alam merek gurune rek. <laughs> Kaya wong. Kasan apa, Mboten saged bayar arisan. Lho, maksud kula niki kula niki perang kalih derek kula ngoten terus usana kula niki dadak ketekan siang niku lho njaluk calon bojo kula diarani Dewi Sri Kastini kekno ae kekno oh dikekno kok atase bojo ae oleh kok galak mumet dadakno dikekno terus awakmu kasoran ha inggih kula kasoran kalah Kala juritipun ngoten lah terus basma lho lho adikku lho kakangku bagus teko kene. Kon tak golek gondi kon. <laughs> He? Ungguk cara ndi Tak golek rono rene gak ketemu nang kene kon. Nggo kene ngono lho. Iso nduk ngene eyang lho. Lah iya, rapok Lah sing penting aku ape goleki adiku. Anu, Kartoro kok oh, dhisik. Heh? tenggole Haji Kartola ku ana Wigati apa? Lho ana perlu lulu. Ah. <laughs> Ana perlu nek dhewe-dhewe wong iki dolor iku dolor. Nggih, dereke 3. Hmm. Ingkang bajeng niku Kang Basman. Lah, nomor kalih niku Kang Kartola. Lah, Ki Ageng Slamet nomor 3. Oh, dadi awakmu sing nomor keri-keri. Nggih. Nek awakmu jange budal, bakal tak isani dhisik, Nger. Nggih. Sampeyan bae panjenengane. Drungine. Sampeyan isani napa? Napa jeding niku? tak kai ilmu ngono ku lho, Mas. Nggih. Cuma enggak aten Kang Basman, aku njaluk tulung karo sampeyan. Ana apa sih? Rene bojoku iki dijupuk wong sapa jenenge gak ro. Aku njaluk tulung. Wong oh. gede dhuwur. Dadi kudu ngilang. Aku mlayu saiki sampean kudu mberani aku. Ojo kuwatir. Golek ana bojoku jange jenenge Dewi Sri Kastini. Ojo kuwatir, aku tak golekane aku njaluk isen-isen kok. Eh yang guru. Kok dhisik, Nger? Sadurunge bucal. Kene. Tak langkai ping telu. Oh, gak enak. Loh, manut ta? Hae, eh, manut. Manut kok ora wedo aku lanang dilakai. Nah, apa ora kok niku? Tapi celonoan wong. Oh, sak kowe. Oh, kono ndek rene. Njaluk menang apa jaluk kalah? Nggih, jaluk mimpang. Oh, jaluk menang. Nggih. jaluk menang, menang. <laughs> Lah apa jaluk menyan barang iki lho. Njaluk mengap. <laughs> dicek. Nek njaluk menang bakal tak iseni yo nggih. Nggih nggih nggih. Eh mengkurep. Kok dicek? Kurep. Kurep Tak Tadana lho ya. Lho tadana. Nggih nggih. Tak iseni yo nggih. Nggih nggih. Ayo. Kene. Nggih, sampun. Apa saiki mau? Ngawas. Kok ngawas? Sak durunge budal. Isan-isan iku mau hati-hati, Nger. Nggih, nggih. Ngerti? Napa? Kaya cedak. Oke. Sampe garap deh aku. Menawi ngaten. Oke. Oh, godok kajar ngoten. Wes, hati-hati ya, Nger, ya. Nyun pamit, Bu. Iya, menang, Nger. Sampun. Si, tak tinggal iki ya. Monggo-monggo, Kang. Tak tinggal, Nger. Dos pundi? Awakmu wis gak usah ngetutno lakune basa. Loh, apa menika derek kula mbok menawi kawan kejurutipun kula badhe mbelani. Wis gak usah, sing enak awakmu enak mburi ambek aku. Lah napa? Ayo tak dusi. Wah. Wow. <laughs> iso Kucing Kuciwo atiku ditinggal Kang Mas Slamet. Iki nang diplayune Kang Mas Slamet aku kok ya ditinggal dhewe. Ya nek gak ana sing nyocok. aku njaluk kanca ya kanca sapa? Iki panjake ya wis tanggapan kabeh. Lho, kok ana tekek? Monggo. Aku keblek. Kok tibake salah jeneng keblek. Aku ratu kok tekek. Oh. Aku ratu Prabu Katro Lelono. Oh, Prabu Katro. Oh, iki sing enek proyek Iya, aku golane bego. Kene tak serok tak uncalno. Ngerti? Bojomu iku lak bakal bakal bojoku. Bakal dadi bakal burung. Selamat iya. Durung mesti nek dadi. Apa awakmu ketemu? Selamat saiki wis mati. <laughs> Materi. Jadi Kang Mas Kang Mas Slamet wis mantri. <laughs> mantri wis mati aja mbok pikiri. Sing ana pikirono. Lah sing ana sapa? Nah, sapa nek? <laughs> iki iki aku. Landin neh. waktu iku Sopo sing takon nglamar ini Prabu Sapari ditolak nanging bareng Poncokoro Sapari kalah aku sing maju bojomu wis minggat saka kraton Rajamala aku sing dadi ratu sak lah saiki tekamu rene oh, apa oh, awakmu dadi bojoku ha ah, awakmu kudu mendampingi aku Jadi karepmu iki aku arep mbok pek bendoyo. Lho <laughs> Aduh. Unang keliru cah edan aku. Kudune <laughs> ratu kok ora karo karuan. Aku ratu digdaya kuwasa. Aja mbantah kudu gelem dadi bojoku. Aku dibacok ndelok dibedil mesin. Nek dituki bantal ngorok. <laughs> Wis kalau kok kajolondoro kondang kami surut. <laughs> Kondang kami sul. Kondang kami siwur. suwur. Kondang kami suwur. Kami suwur. Lah aku iso ah. mumbul. Oh, tibake sakti iso mumbul. Tapi rasa mudun. Kok <laughs> golek anjo. Aku lek pegel ya mudun. Ratu sakti tenang. Aku iso mlebu botol. Tapi gak iso metu. Oh, wingi metu titik. <laughs> Iya lah, kok lawange dibuka titik. <laughs> Aku ganteng gagah, donyaku akeh. Kadik yo ratu pisan, kurangane apa? Njaluk apa? Duwe apa Prabu Katrol? kok katrol ulun. <laughs> Jare mau Prabu katrol. Aku duwe iku bemu rada telu sik ana. <laughs> Krolet sik ana. Tergandeng ana. Wis aja pamer donyamu. Tekamu rene iki arep njaluk aku ta. Manut karo aku. Ma. Yen ora manut bakal tak dadekne sinden. <laughs> Mudun derajatmu. Aku jane ya seneng sinden iki soalnya kerep oleh sandingan. Iya, Eh, nyindanmu iku wangsalamu mong eman eman eman eman opo sing diklumpukno eh? oh ayo manut salat amaja sapa manes kaya siro lho iki gandrung ta kowe rusak gamelan iki. Iki yoga ta pande. Cereng cereng cereng cereng brek. Wah, Pak Lula syukur ngerlenger. Tresna kumbo imbang ono. Pak dong dong dong glang. <laughs> Iki ratu gandrung. Ratu gandrong pemagang. Pemagang yo gandrung. Aku suka jok kuatir. Tau tau tau tau gluk ya. Mulane aja ngubrae. Wis ta, aja mepet nang salon ya. Sing tak jaluk ya nurut Iya poe Kawe Kerane ade Isi terus toh Iki mah iki mau ukarane kedawan. Yen ra gelem kowe suarane kaya gremut. <laughs> Mulane anggonmu gandreng kok kaya grabak. Iya, lagi catatane kok cilik-cilik. <laughs> Iki sing sepisanan urung tepak. Yen ping pindho tambah nemen. <laughs> Panjenengan Ya nembang-nembang Jawa aku ora iso yen ngidung pancen iso. Tapi nek belajar ki ana apike, beke eh, ana bon-bona. Iki mang suku wulune mbok cocok mbok ora cuma ana sing kedawan kedebel. Tahu ora apa Sing baku sedang dadi bojoku. Mas, yo terus terusake lho. Yen ora gem dadi bojoku gong tak ringkes tak gong mulih. mbak kula mulai apa mbak sewani bisa ngene perkara sewa bisa kontani nek ku dadi aku ojo ojo kuatir apa kepengin dadi penyanyi apa tadi sinden apa tadi kentrung apa tadi laru apa tadi manut ora ojo meringis wong aku isih tresno karo kang ojo meringis wong tanpa sesium sapa sing duwe siung Buto. Aku iso kasar ora kasar ya iso. Coba nek ngalus. Sopo jeng? Manut. Ora ora manut. Ora matut bateni kok. Sopo? Manut, manut, manut. Sik sik. Apa lakone? tak sawang ono satriya kok gedhe dhuwur kaya londo kecemplung tir. kok mlebu nang kraton raja mule ono pakri gawe apa kok ngomong nang ngelindur kok niku lek ngomong metu teko irunge Sopo? iki gak perlu takon akeh-akeh sap nek durung kenal kenalno Hah? yo aku iki sing jarane Basman ya Basman Basman Hai hai suflek. Oh sing wong jenenge Basman ya awakmu gitu. Heeh ah, ah ya aku. Aku Prabu Katrolono. Aku sing nguasai Keraton Rajamala. Mlebu tanpa pamit. Ono apa? Ngerti ya? Kan aku takon nyen takon iku. Kok iso mlebu tanpa pamit? Aduh. Aku Aja muni samit, samit iku mertuane Bapak. Iki dino wis tak nyati tak kajati Dewi Sri Kastini ape tak jalu. Lu ka iso, tak jalu. Tak jalu. Jadi iso maten aku, iso dadi bojomu. Loh tenang Ayo wani karo aku. Ah tahu tak bedani. Ayo, Ayo oh. tahun yang tak peteng Waduh, dikempit kok gak adus kira <laughs> Ayo, Sabato, sumbaro kok. Kok kecil. Eh, sumbaro. Kan. Loh. Sapa kon? Kang Bajul. Loh. Loh. Kang Bajul. Iki karambol. Kang, waduh, tak golek nanti aku dadi ratu, Kang. Loh. Eh, iya aku deh. Aku adimu kan. Iya, Tapi sapa iki bojoku dhewe sing kastini. Cek, cek. Loh. Loh, apa? Ya apa? kepeduk. Sukses. Nah, ngene. <laughs> latihan iki wis tepak. Ya yo yo. Critane wis tepak kari omonge gak karo-karuan. Ya iya iya. Yo lek ana keliru njaluk sepuro wong latihan. Latihan kok mene latihan sing tepak kelautan di kelompok iki lak ngadepi tanggapan. Nang tanggapane ana Amerika seringet eh. Ono Amerika Serikat eh, ah. terus pindah nang Inggris gang telu. Ah. Uh.